Um, priecājos jūs redzēt. Prieks būt arī apagaļ, tāds ceļošanas laiks, bet nu, bijām pagājušajā nedēļā nometnē, tie, kas bijām um, draudzes nometnē. Un, uh, tas ir šonedēļ. Nu, man ir paga... Jā. Tas ir šonedēļ bijām, tas uh, vakar beidzās. Un uh, viena lieta par to es gribētu iedrošināt jūs, nu, kas, ja jūs neskatījāties, nu, tātad, jūs esat Dieva mājas draudzes daļa, Un uh, jūs neskatījāties jau tiešraidē tos dievkalpojumus. Es pat, uh, es pat gribētu teikt, ka tas pat nav ieteikums tev, bet es tev pat gribētu teikt, ka tas ir tev stiprs iedrošinājums uh, noklausīties tos dievkalpojumus, jo uh, tad tu dzirdēsi, ko Dievs mūsu draudzē runā. Un tas vairs nav kāds noskatīts internetā video vai uz kādu konferenci aizbrauc, tas ir mūsu draudzē, ko Dievs runā. Un uh, runāja ļoti daudz Dievs un uz katru cilvēku, es domāju, un Un, uh, nu, dažādi iemesli, tu neesi mazāk svētīts, ja tev nesanās ar būt ja, darba dēļ vai kā, bet tu vari to, nu, tu vari, nu nav tā, ka tu esi sliktāks. <laughs> Tāpēc, ka tu netiki, ja, Dievs svētīs arī tev, vienkārši es iedrošinu tev noklausies tos dievkalpojumus, tos vārdus. Tur gan var redzēt gan ievadus, gan ievad daļās, ko cilvēki teica, gan arī vispār dievkalpojumos, tā kā es tev ļoti ar to iedrošinu Un uh, vienā no dievkalpojumiem es reiz gribu arī šeit pateikt, un mēs noteikti vēl vismaz reiz to atkārtosim, bija stiprs pamudinājums no Dieva, un tas bija tā, nu, ļoti, man liekas, tāda vienprātība bija gan draudz, draudzē tur uz vietas, gan arī nu, mācītājs uzņēmās to atbildību mums to uzlikt kā pienākumu. Ir uh, Valters Prāngs no Jurmals draudz dalījās, uh, mūsu draudz, diev, nu, saucās Dievu mājas latviski Ne? Un uh, anglisti ir House of God. Un ilgus laikus, tā laikam ejot, ir izveidojies, ka cilvēki nu, sauc mums par hog, nu tā kā hogieši vai, nu varbūt ne visi jūs zinat, varbūt jūs tā nesaucat, bet tas burts salikums HOG, nu burts salikums HOG, ieliekot Google, nu ievadot anglisku, ir vepris. Nu, ir, ir nešķīstais dzīvnieks, ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir cūka. Un uh, tas, ko mēs saņēmam no Dieva, ka mums ir jānomaina, mēs vairs nesauksim sevi par hogiešiem vai par hogu, ja? mēs sauksim par Dievu mājas draudzi. Uh, un, uh, ja teiksim, telefonā vai internetā kaut kur mums ir tas burtsalikums hoga, tad mums bija pamatinājums no Dieva, caur mācītāju to nomainīt uz Dievu mājas vai, vai House of God pilno nosaukumu. Un, uh, Tur bija tā, ka kādreiz vēl bija HO ar lielo G, nu tas ir kā G, bet tas arī viss ir pazudis, mēs esam palikuši vienkārši pa hog. Un, uh, ja mēs tas bija, es gribēju vienkārši atgādināt arī tiem, kas nebijāt, vienkārši tas pamudinājums bija no Dieva telefona grāmatās, piemēram, cilvēkiem ir tur, nezinu, Matīs Hog, <laughs> ja, vai, vai, vai, vai, nu, tur bija tā, ka Matīs Vepris, <laughs> ja, tas, nu, tas bija tāds, mēs, es arī tam piekrītu, Un uh, es iedrošinu vienkārši tas, tas paskatāmies savus telefonu grāmatiņas, jo es domāju, ka mēs gribam visu atmodu, un mēs ļoti gribam atmodu Latvijā, vai ne, un kuldīgā, men? Bet uh, man liekas, ka pirmo, kas, pirmam, kas jānotiek, ir paklausības atmodai. Mums ir jāpaklaus Dievam. Šī tāda viena no lietām, ko, manuprāt, būtu svētīgi, ja mēs visi paklausītu kā draudz, un Dievs to redz, un es ticu, ka viņš to atalgos, nu tā. Un uh, vēl tāda lieta, kad pa kristībām ja nu, netikāts nomet nebijāt, tur bija kristības, un uh, jūs gribat nokristīties, īstenībā to uzreiz, mēs varam te pat tagad ir vasara, mums ir venta, <laughs> Alek Šupīte ir vienalga, varēs izvēlēties, lab, lab, bet uh, piesakies, atnācis pie gata, ja, pasaki, un to mēs uzreiz, es domāju, garumā baigi nevilkt, mēs to varam uzreiz vietas norganizēt, ziemā ir grūtāk, jo nav kur, uh, Tā kā, ja jūs arī zināt, nu, kādu, kurš ir gribējis un šeit nav šodien dievkalpojumā šajā brīdī, tad nu, pasakiet arī viņam, atgādinat viņam, vai, vai, vai, vai ka to, var, to varēsim izdarīt un norganizēt. Um, rītā uh, sievām aicinu jūs piedalīties. Uh, mums šodien mūsu vidū ir mācītājs no, no īrijas, Luther Kenijs, jāapsar ģimeni un viņš dalīsies mums ar vārdu šodien, bet uh, rītā viņa sieva Zīza dalīsies, uh, būs lūkšana, sieva lūkšanās, tā kā aicinu jūs arī visus sievas uh, būt tur un vīriem, es aicinu sievas palaist. <laughs> Uz to laiks tic, ka būs ļoti, ļoti svētīgs laiks un uh, amen. Jūs esat svētīti, jūs esat pateicīgi Dievam par visu. Amen. Mēs piecelsimies, mēs slavēsim Dievu. Šodien arī vakarēdienas ir, kā redzat, arī sagatavosim savu sirdu visu dievkalpojumu laikā, arī pieņemt vakarēdienu kopā, būt arī pie Dievu galda ar to. Un, un arī slavēsim Dievu kopā. Es ticu, ka Dievs uz mums runās, atvērsim savus sirds tam. Un, Dievs tic, ka ļoti nu, runās uz mums. Un pie mums arī brālis Filips, starp citu, ir nogas. Super. Tā kā brīnišķīgi. Lūksim, debes Tēvs, paldies Tev, kungs, Jēzus, par to, ka Tu esi mūsu Dievs un paldies Dievs, ka uh, tas ir pats svarīgākais, ka mēs esam Tavu tauta. Un uh, paldies Dievs, ka mēs varam tikt saukt pēc Tavu vārdu, mēs varam piesaukt Tavu vārdu. Dievs, tur jau ir tā atšķirība, Dievs, ka mums piesaucot Tavu vārdu, mēs tiekam mainīti, mēs tiekam iedrošināti. Un uh, mēs piedzīvojam arī vairāk Tevi, Dievs. Un, Es lūdzu svētī šo dievkalpojumu. Kungs Dievs svētī šo laiku. Tu esi to atdalījis priekš mums. Tu esi to nolicis priekš mums. Tu esi sagatavojis priekš mums visas tās lietas, Dievs. Un ka mēs arī būtu tie cilvēki, kas nākam un pieņemam un priecājamies un pateicamies, Dievs. Un kas arī novērtējam, Dievs, ka mums ir brīvība slavēt Tev. Mums neviens nevajā, mums neviens neaizliedz. Mums ir arī iespēja samaksāt par telpām, Dievs, ka Tu esi bijis uzticams mūsu ģimenēs individuāli um, ka mums ir gan cilvēkiem iespējas uh, vienkārši dot tavam darbam, Dievs, un paldies Dievs, tās viss ir svētības, Dievs, kas citās valstīs nav, un uh, brāļiem, māsām, kur šāda apstākļa nav, bet mums tāda ir, un mēs to negribam tāpat vien paņemt kā paši pa sev saprotam, Dievs, mēs gribam pateikties Tev. Paldies Tev, Dievs, un, un, bet veido mūsu ticību arī tādu, Dievs, ka mēs nepazustu, ja tāda situācija notika, Dievs, Mēs ļauj, lai mūsu katras sekošana Tev būtu individuāli, personiski un ļoti dziļi sirdī, Dievs. Kungs, lai, es lūdzu, lai beidzās nu, jebkāda veida reliģija, jebkāda veida izlikšanās, Dievs, mūsu draudzē. Lai beidzās, Dievs, lai tiešām mēs katrs viens meklējam Tev pēc Tevis dēļ, nevis kā cita dēļ, vai nevis kāda at, atķeksēt kādu, kādu punktu, Dievs, kad esam bijis, vai, bet Dievs, kad mēs nāktu šajien sagaidīšanu ar, ar, ar prieku, ar, ar, ar, ar, ar pateicību Dievs. Un paldies Tev, Tēvs. Svētī, kungs, ka mēs Tev slavēsim, mēs Tev dziedāsim, mēs, mēs gribam pacelt savus balsis un dziedāt Tev, kungs, Jēzus. Paldies Tev, Tēvs, mēs Tev pateicamies. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, mēs esam atnākuši šeit. Kaut kādu iemeslu pēc mēs esam šeit. Slavē Dievu! satikt Dievu, piedzīvot viņu pilnā mērā. Amen. Es svēros augšu, tur uz kalniem, kur manā glābšanā. Tā nāk no tevis, debes valdība, un zemes radītā. Es vēros augšu, tur uz kalniem, kur mana glābšana. Tā nāk no tevis, tevis. tevi gaidu, kungs, nāc mani atbrīvo un ieved dzīvībā. Es vēros augšu, tur uz kalniem, kur manā glābšana tā nāk no tevis, debes valdnieks un zemes rādītājs. man esi vajadzīgs, tu manā cerībā un lūgs nāk. mēs varam gaidīt uz Tev. Dievs, un paldies, ka mēs zinām, kungs, ka Tu esi tas, kas mums ieved dzīvībā, kungs. Paldies, Dievs, ka Tu mūs pārcēli, kungs. Tiešām no nāves valstības savu mīļā dēlu valstībā, kungs. Un Tu mums esi dāvājis dzīvību, kungs. Viss gods un slāvotās, ka šodien mēs varam apliecināt to, kungs, ka Tu esi glābējis. Kungs, Tu esi viss iesākums, viss nobeigums, kungs, un arī mēs būsim Tavā priekšā reiz, Dēvs. Paldies, Tev. Viss gods un slāvotās. Tev, kungs, ka tas nav tā pantās. Paldies Tev, kungs, par to ticības priekums, ko Tu dod saviem bērniem, kungs. Ik vienam, kas Tev meklē tās, Tu to dod tās. Paldies Tev. Es gods un slāvu Tev tās. Man esi vajadzīgs, Tu manā cerībā un lūks nāk. Who's there? žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. savā lodām un tautībām. Paudžu paudze slāvā Tev skan, Tevi pielūdzām. Halleluja, halleluja, Tevi pielūdzām. Tu esi Dievs, Tevi pielūdzām. to esse Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. tevi pielūdzam. Halleluja, halleluja, tevi pielūdzam, jo tu esi Dievs. Tu esi labs vienmēr, vienmēr, Tu esi labs. not paudzē slāvā Tev skan, Tevi pielūdzam. Halleluja, halleluja. bez tevis pazudīs, nāc un atklājies. Es tev, lai satiktos, nāc un pieskaries, bez tevis pazudīs, nāc un atklājies. Gaidu es, lai nāk tavs spēks dzīvoju, savas rokās nesdziedu es. Tev slāvu, kungs, tu nāc, tu nāc šo vietu piepildi. Tu nāc, tu nāc šo vietu piepildi. Es tev, lai satiktos, nāc un pieskāries. Bez tevis pazudīs, nāc un atklājies. Es tev, lai satiktos, nāc un pieskāries. Bez tevis pazudīs, nāc un atklājies. Gaidu es, lai nāk tavs spēks dzīvoju, savas rokās nesdziedu es, Tev slāvu, kungs, tu nāc, tu nāc šo vietu piepildi, gaidu es, lai nāk tavs spēks dzīvoju, savās rokās nes dziedu es, Tev slāvu, kungs, tu nāc, tu nāc šo vietu piepildi, tu nāc, tu nāc šo vietu piepildi. mīļākais draugs, paldies, ka Tu esi mūsu uzticības persona, Tēvs, un paldies, ka mēs visu varam Tev stāstīt, Tēvs, un paldies, ka Tu mums esi, ka mēs varam pie Tevis iet jebkurā situācijā, Tēvs, un mums tas ir jādara, kungs. Palīdz Dievs mums izvairīties no savas prātuļošanas, Tēvs, bet vienkārši pie Tevis iet, kungs un lai pateicības sirds, pateicības pilnas sirds mums ir katru dienu, Tēvs, par visu, ko Tu dari, Dievs. Un palīdz mums paklausīt, Tēvs, jau par to, ko viss nometnē runāja, Dievs. Paklausīt Tev, Dievs, paklausīt Tev un dzīvot svētu dzīvu, kungs un tiem tīrajiem draugiem, derīgiem Tev nošķirtiem Tavam darbam, kungs, palīdz mums tādiem būt maini mūsu sirdis, kungs, jā, tīri tu tās tēvs, bet lai mēs arī pieliekam to savu daļu, Dievs, dzīties pēc tavas valstības, kungs, lai tās sirds arī būtu tīrs un derīgs tev, derīgs tavam darbam, kungs. Tiešām tēvs lūdz katru dienu, Dievs atgādina mums to vārdu, Dievs, par to, ka lai mēs esam nošķirt tavam darbam, kungs, derīgi tev, kungs. Es Tev pateicos un slavēju, Tu esi brīnišķīgs Dievs. Paldies, ka mēs varam nākt Tavā klātbūtnē, slavēt Tev, pielūgt Tev, baudīt to Tēvs. Tiešām, paldies Tēvs, ka Tavs prieks ir mūsos, kungs. Paldies. Paldies, ka Tu esi mūsu prieka avots, Tēvs. Nekas cits mums nevar prieku dot tādu ilgstošu prieku, kā vien Tu, kungs, Tev pateicos par to. Slavu Tev, kungs, slavu. Thank you. cik varēs, esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es svēros visumā plašumā un raugos ūdens dziļumos, viss radīts par godu Tev arī es. Tavā līdzībā piedaru Tev, slavēju Tevi, Tikai Tev viss gods un slavā. Cik varēs esi Tu, Dievs, manā sirdī, mājo Tu. Es vēru es visumā plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu Tev arī es. Tavā līdzībā Piedaru Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīga, Tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāva Tev, Tu esi kungu kungu un gals. Tik tevi vien es slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, visgods un slāva Tev, Tu esi kungu, kungu un gans, tik tevi vien. Es slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Cik vārēts esi tu, Dievs, manā sirdī, mājo tu. Es vēros visumā plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu Tev arī es. Tavā līdzībā piedaru Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss gods un slavā. Tava godība man svarīgāk Tava klātbūtnē man dārgā, Tava godība man svarīgā. Tava klātbūtnē man dārgā, Tava godība man svarīgā. Tava klātbūtnē man dārgā. Tu esi Dievs, visgods un slāva Tev. Tu esi esi kungu kungs, sākums un gals, tik tevi vien. Es slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. gavilēšu. Tu esi Dievs, visgods un slāva Tev. Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik tevi vien es slavēšu, godināšu, ar taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, šis gods un slāvs. Tu esi kungu kungs, sākums un gals, sākums un gals. Tik tevi vijā, es slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. sirdīm, kas ir glābts, Tēvs, par mums pašiem, par to lielo darbu, ko Tu esi izdarījis, Tēvs, pie mūsu dzīvēm. Tēvs, es lūdzu, lai mēs ar tādu lielu atbildību ejam tālāk, Tēvs, un piepildam Tavu pavēlu, ka Tu saki, lai mēs ejam pasludinam labo vēst visām tautām, Tēvs. Tiešām, ka mēs ikdienā, Dievs, meklē tās situācijas un izmanto tās situācijas, ko Tu dod, Tēvs, lai mēs tiešām neklusētu, bet to prieku vēsti, to labo vēsti, ko esam saņēmuši, Tēvs, lai mēs dot tālāk, Tēvs, bez maksas, kā Tu mums esi Devs, lai mēs tā arī dodam tālāk, Tēvs. Tiešām, lai mēs neklusējam, palīdz mums neklusēt, palīdz mums neklusēt un būt svāru būt, kā es varu būt, tāds kā tu man. tiešām ilgojamies, kungs, kļūt līdzīgāk, vairāk un vairāk Tev Tēvs. Mēs paldies Tev, kungs, par to klātbūtni. Paldies Tev, kungs, ka Tu labs esi, kungs, un Tu nāc un māja šeit, kungs. Pie saviem bērniem, Tēvs, un Tu, kungs, arī šodien, kungs, es kaut ko īpaši sagatavojis, Tēvs, priekš ikvieno mums, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Dievs, lai tiešām Tavs prāts notiek, kungs, un ne tas, ko mēs būtu gribējuši, Tēvs. Kungs, lūdzam, Dievs svēto mūsu prāts, mūsu sirds, Dievs. Palīdz, Kungs, mums satver to, ko Tu vēlies pateikt, Tēvs. Dievs, lai mēs aizējam, Kungs, izmainītām sirdīm, Dievs. Lai mēs zinām, Kungs, ka Tu esi runājis, Dievs, un mēs esam sapratuši Tēvs. Un mēs Tev atcelsimies, Kungs. Dievs, lai Tavs vārds tiek pagodināts pāri visiem vārdiem, Tēvs. Paldies Tev, Kungs. Jēzus, gods un slāvi. Paldies Tev, paldies par Tavu svēto garu, kungs, kurš nāk un šeit un ir mūsos. Kurš mums atklāja visu patiesību un vārdu visā patiesībā, Dievs. Paldies Tēvs, paldies mums, kungs, pieņemt no Tevis, kungs, to patiesību un nedzīvot sājā. Šodien mums vārdu dalīsies um, brālis Jāps un um, <clears throat> viņa sieva Ziza arī šeit. I'll introduce you, okay? So, and you will not, oh, Philip can translate. <laughs> ne, viņš ir no, viņš dzīvo, viņš ordināli dzimuši Holandē. Uh, viņš, Jāps. And where's your wife from? We was, Aziza, you were originally from Serbija. Ah, jā, viņi arī piedzimis Holandē, ir Nīderlandē, un, bet serbieši vecāki. Bet uh, viņi tagad kalpo un dzīvo Letterkenī pilsēta, Īrijā, Ziemeļos. Un, um, es ar viņu iepazinos, kad man bija prāksts ar Bībeles skolu ASV, man bija prākse uh, Letterkenijā, un tur visvairāk šo ģimeni arī iepazinos. Un, uh, viņam ir pieci bērni, četri dēli, viena meita. Un, uh, skatoties uz viņiem, es jūtos vecs. <laughs> Tāpēc, kad viņi bija tādi, kad es biju <laughs> praksē. Bet um, brīnišķīgi viņi kalpo draudzē, un tā draudze ir ļoti, ļoti <clears throat> svētīga draudze, un bijis iespēja tur būt arī vairāk kārt pēc, pēc savas prakses. Un es ticu, ka Dievs mums runā šodien, ka um, atveriet savas sirds, un no savas puses var teikt, ka Dievs tiešām lieto šo cilvēku, un uh, lietos arī šodien, protams, un pārliecināts. Okay? Yep. Good, good morning. Number eight. It's, uh, it's lovely to be here this morning with you. brīnišķīgi būt šeit ar jums kopā šajā rītā. Thank you. <laughs> I want to bring uh, the blessings from our church back in uh, Ireland. Es gribu mums nodot svētības no draudzes Sīrijā. Before I left, the pastor says, make sure you, you know, pass on our greetings to the church. Jā, un viņš mācītājs, mums mācītājs teica, ka, nu, pār, nu, nu viņš bija pārliecināties, ka viņš nodod sveiciens no draudzes arī mūsu draudzē. So I think <laughs> that's it. yeah. <laughs> I, I want to talk to you this morning. Es gribētu uz jums runāt šodien about uh, something that has been uh, storing in my heart. Kaut kas, kas ir bijis manā sirdī. It's uh, it's something that has even you know has, uh, has has been happening in my life. Tas ir kaut kas, kas ir noticis manā dzīvē. And I believe it's it's something that happens in all of our lives. Tas ir kaut kas, kas var notikt katra mūsu dzīvēs, es tam ticu. You know, well, if I give the the message this morning a title. Ja es nosauktu savu, šim, dod nosaukumu šim vārdam šajā rītā. It would be in the footsteps of Jesus. Es to nosauktu Jēzus pēdās. Uh, that sounds pretty impressive. Tas varbūt izklausās tā ļoti iespaidīgi. But bear with me. Bet es aicinu jūs vienkārši sekot līdzi. I must open up here something, sorry, for two seconds. Mm -hmm. Keep my verses here. In the footsteps of Jesus. Uh, nu, tas tā kā iet Jēzus pēdās. I want to talk about the, us as Christians this morning. Gribētu runāt mums kā kristiešiem šajā rītā. And that's, this is now a little bit of a glimpse what I, I have walked through in my life. Tas ir būs daļa, nu, izstāstīšu, ko, kam es esmu gājis cauri savā dzīvē. And, and I just hope it will bless you as Un well. Es tā ceru, ka tas jūs svētīs arī. As I became a Christian, kad es kļuvu kristietis, I was uh, actually I lived I lived with my parents and which my dad is a pastor. Es dzīvoju kopā ar vecākiem, un tajā, nu, mans tēvs ir mācītājs. So, so I grew up in the church. Ja es, nu, tādā veidā es uzaugu draudzē. And I learned that you need to give your life to Jesus. Un es iemācījos tajā laikam, ka tev ir jādod savu dzīvi Jēzum. I probably gave my life to Jesus uh, when I was I, I suppose I don't even remember. I was a young child. Un, nu, nu, un viena lieta, es tā īsti neatceros, bet nu, visticamāk savu dzīvi jau nodevu Jēzum, kad es biju galīgi mazs bērns jau. And I suppose vēl. I gave my life to Jesus about 10 times after. <laughs> un pēc tam vēl kāds 10 reizes es to izdarīju. <laughs> Anybody else uh, that same experience? Varbūt kāds vēl ir tā oh, you don't have to put up your hand. jā, ne, nav jāpacer roku. <laughs> But you know when you when you see some you see the power of God. Nezinu, kad tu ieraugi Dievu spēku. You, you want to have that as well in your life. Tu arī to gribi savā dzīvē. I saw pow powerful preachers. Es redzēju spēcīgs Dievu nu, sludinātājs. I saw loving Christians within the church. Es redzēju un satiku mīlošus kristiešus draudzē. And I saw the power of God. Un es redzēju Dievu spēku. And as a young man, un kā jauns mm, puika, that's what I wanted as well. Kā jauns vīrs es arī to gribēju. I wanted the power of God in my life. Es gribēju Dievu spēku savā dzīvē. So that's why I give my life to Jesus. Un tāpēc es atdevu savu dzīvi Jēzum. Because I knew that there is power in, in, in Christ. There is power somewhere. Zināju, kad ir Kristu Jēzu ir spēks. But as I walk my life, un kad es dzīvoju savu dzīvi, I had to learn, I had to think. Man bija, nu, jādomā. I, I'm a bit of a thinker, you see. Es esmu tāds kā domātājs. I always like to ask myself questions. Es, man patīk sev uzdot jautājumus. I, I come to Jesus. Uh, es nāk pie Jēzus. And this is what it was like often. Un bieži vien es biju šāds. You come to Jesus and you're waiting for this power to fill your life. Es nāku pie Jēzus un es saku, nu, nu gaidu to spēku, kas nāks manā dzīvē. And maybe some of you were in the, in, the, the conferences uh, Varbūt uh, jūs bijāt week. nometnē, kāds no jums nometnē varbūt bijāt. And you, you feel the presence of God. Tu jūt to Dievu klātbūtni. You feel the power of God. Tu jūt Dievu spēku. Like, even like this morning in the pat, worship. Pat šajā rītā slavēšanā. We feel the power of God. Mēs jūtam Dievu spēku. And you be filled up. Tu esi piepildīts. and you're ready to nearly, uh, uh, you know, you think this is it. Tu tā pēc tam padomā, wow, šis ir tas, ko es vēlos. I'm there. un, jā. Just open the doors and let me run. <laughs> jā, un liekas, es nataisiet durvis, es skriešu. You know, in, in, in John, uh, in John uh, uh, 10, verse 10, it says that Jā, the thief comes only, 10. nodaļā. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that you may have life and life to the full. Rakstīts, ka 10. nodaļa 10%, John 10%. Yeah. Uh, zāglis nāk vienīgi, lai zāktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa, 10. pants. It says, I am, I've come to give you life and life to the full. Es esmu nācis, lai dod jums dzīvību un pārpilnību. Well, I, to be honest with you, and I just want to speak honestly with you. Es gribētu šorīt runāt jums diezgan atklāti. There's many, many years. Ir daudzi gadi. That I did not live the life to the full. Bija daudz tādu gadus manā dzīvē, kur es nedzīvoju pie There's still- pārpilnības dzīvi. You know, I say, God, you, you say you give me life to the full. Es redzēju, jā, Dievs, tu dod man to pār, dzīvības pārpilnību, But so many times I just feel so empty. bet bieži vien es jutos tukšs. I do not. I, I seem not to be able to. To you, you speak words of life and you speak l- words of power, God. Jā, un tur tā kā You speak words of power into my life. Jā, Dievs tu runā uz manīm, Diev, nu, spēs, nu, spēcīgs vārds manā dzīvē. You know, a life abundantly, šeit, really. Nu, šeit That's what it dzīvības says. pārpilnīt, te to sola, te tas ir teikts. I look at some of your faces and you're like, yeah, I can, <laughs> I know where you're at. Jā, daudz no jums skatās, liekas, ka saprotat, ko es runāju. I, I'm not living my life to the, I don't, I don't feel that life to the full. Es nejūtu to pārdzīvības pārpilnību sevī. You know, God said, even in His Word, He said, um, uh, I'll just say, when He died on the cross, He said, He finished it all. Jēzus, kad bija uz krusta, kad viņš nomira pie krusta, pirms tam viņš teica, ir piepildīts. And again, that's a verse that, that, that I love to take, and you know, that where I see that Uh, every time I struggle and I, I, I know that Jesus has finished it and he paid the price and it's done. Un tas ir bijis man ļoti liels iedrošinājums šī tieši šie, šie vārdi, ko ja es teicu pie krusta, katru reizi, kas es cīnījies, katru reizi, kad problēmas bijis vai kādas lietas, tad es, es esmu satvērst un teicu, es zinu, ja es ir samaksājis, viņš ir piepildījis, tas ir izdarīts. Then why does it feel sometimes like I'm on a beach? Bet kāpēc uh, tas tā izklausās, kad, nu, kad es esmu I don't know if you've ever been on a beach. Ka esam tā kā kaut kādā pludmalē. <laughs> And you play with some sand. Un varbūt tas, nu, varbūt kāds esat, kad esat bijuši pludmalē, spēlējos ar smiltīm. You grab some of that sand. Tad satver tās smilts. And it just sips through your fingers. Un tas vienkārši iz, iz, nu, tā kā iztek, iz, izbirst ārā no tām Until rokām. hardly anything is left. Bez mazliet tā kā nekas vairs nepaliek. Does anybody feel like that at times? Vai kādreiz no jums esat kāds tā jūties? You come, you power, power of God and it just slips through your fingers. Liekas, ir tas spēks, tas satvērš, bet tas vienkārši iz, iztek, izbirst no rokām. I, what I'm telling you, what, what I'm speaking to you here this morning. Tas, I'm, ko es runāju šorīt. I'm not saying I'm there yet. Es nesaku, ka es esmu kaut ko satvērš vai pilnībā viss sapratis. But I just want to share with you what God is sharing with me. Bet es vienkārši dalīties ar to, ko Dievs man ir runājis, uzrunājis. If we turn to 1 Corinthians 9, 1 korintiešiem 9. nodaļu atvērsim. Verse 24 24. pants to 27. 24 to 27. Jā, no 24. līdz 27. pantam. 1. korintieši 9 no 24 līdz 27. Vai nezināt, ka skrēja stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā – Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tagad, tātad es skrienu nekā uz ko nezinām, es cīnos nekā gaisas izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Here's Paul, Paul is telling us something. Pā, Pāvils mums šeit kaut ko saka. He says, you know, and he's comparing us to, he says, I watch a boxer. Viņš vienkārši, nu, ir, ir, ir piemēram, bokseris, ja? And I see he's, he's getting ready for a fight. Es, piemēram, viņš ir gatavojās cīņai. He's getting, getting himself into shape. Viņš tikai cenšas iegūt to to, to win the možumu, battle. lai varētu uzvarēt, nu, to cīņu, to sagatavotību iegūt. And he's saying, I'm, I'm not like that boxer completely now. <laughs> I'm not exactly like that. Viņš saka, jā, ka es neesmu, neesmu tāds kā tas boksers. But yet he says, I am doing similar a similar thing. Jā, viņš saka, es, es daru kaut ko līdzīgu. You see, where, where sometimes, and uh, this is what a preacher once says, sometimes people come to Jesus and then they just uh, kind of lie in the river and wait for God to move. Jā, ir kādi, nu, kas cilvēki, kas nāk pie Jēzus, viņi vienkārši tā ieguļās tādā upē un gaida, ka Dievs, nu, darīs, nu, dzīvē, viņa, viņa like, dzīvē lietas. God, just touch me. Dievs vienkārši pieskaries man. God, just take me to the nations. Aizved Jēzu mani uz nācijām, uz valstīm. Make me a mighty preacher. Padari man par varenu sludinātāju. You know, when we when we learn when we want something, kad mēs vēlamies kaut ko, in all our lives, visās mūsu dzīvēs. We learn to watch somebody else. Mēs bieži vien iemācāmies skatīties uz kādu citu kā paraugu. If we want to be a mighty boxer, ja mēs gribam būt spēcīgi, nu, bokseri, and I do skips and I beat a bag. Ja and viņš to darīja, tad harder. es arī darīšu, un ja viņš darīja tā, es darīšu nedaudz laira, vairāk un stiprāk. Uh, even from a young age. Pat, kad es biju jauns. When you learn you, you, you learn to walk, you watch other people walk. Kad, ir, nu, kad cilvēks mācās vispār staigāt, nu, kad, nu, viņi arī skatās, tie bērni skatās, kā citi staigā. We're, we're, we are trained and we are, this is the way we, we, we move, we, we watch somebody else Tas, kā mēs trenējamies, mēs ieraugam kāds cits, kas to dara, un mēs tā kā atdarinam, mēs mācamies no viņa. If I want to learn my guitar, ja es gribu iemācīties ģitāru, I, I can put on YouTube now and es watch somebody YouTube play guitar. un skat, paskatos, kā kāds spēlē un mēģinu to adrināt. And I learn. Un tādā veidā es iemācos. So constantly, this is what, this, uh, this is normal. Tas ir normāli. Tā. This is not abnormal, so you're not abnormal. Thanks. Ja tu tā, teiksim, uz kādu skaties un mācies, tas nav pretēji, tas, it's tas normal ir normāli, to, tas ir pareizi. It's normal to copy somebody. Ir labi kādu, teiksim, atdarināt. Ir labi, nu, atdarināt kādu. But as Christians, bet kā kristieši, we copy sometimes the things that we think are important. Mēs bieži kopējam tieši tās lietas, kas, ko mēs uzskatām, kas ir svarīgas. There might be a mighty preacher. Varbūt mēs kopējam kādu, kurš ir nu, liels sludinātājs. We listen to all their sermons. Mēs noklausāmies visus viņus prediķus. We learn to talk like them. Mēs iemācāmies runāt tā kā viņi. Learn to walk up and down the stage like them. Varbūt iemācās iet, mēs mazliet tāpat uz skatuves, tāpat ģērbties. Maybe a great worship leader. Varbūt ir kāds slavēšanas vadītājs, ko mēs gribam kopēt. You're supposed to wear skinny jeans. Jā, kas vēl, ka, <laughs> nu, no? džīnses. <laughs> well, that's what I think anyway. That's what I see, you know. So you, if you want to be a good worship leader now, you have to have a guitar on your back and skinny jeans and Jā, tas ir, bet tagad, tagad vajag tā, ka ja tu gribi būt labs slavēšanas vadītājs, tev vajag būt Sorry. uh, džinsām un ģitārs uz muguras. <laughs> you know what? We copy this. Mēs varbūt nu, tādā veidā mēs kaut ko kopējam, imitējam. Because if they're good at that, Ja viņi, mēs domājam, nu, viņi ir labi tajā, then I'll be good at it. Es arī būšu labs tajā. All I have to do is do what they do. Viss tas, kas man jādara, man jādara tieši tas pats, uh, ko viņi darīja. We copy worship styles. Mēs, pie, mēs kopējam nu, slavēšanas pielūgsmes stilus. Uh, sorry, I'm not speaking about your church. I'm speaking about the Christianity in, in general. šeit tagad uz jūsu draudz, runāju par kristētību kopumā. So don't be offended with me if I speak like this. Jā, tāpēc ne, neapainojoties runāju. This is the things I did myself. Es esmu darījis sev tāpat. I probably still do it at times. Jā, tāpat es arī to dodu. So we, Bieži turpin tāpat darīt. We copy worship styles. Mēs nokopējam, nu, mēs imitējam tos, nu, kopējam vairāk tā, ka tos uh, Actually, pielūksim stilus. When, uh, as I grew up in the church, Bet augot draudzē, I knew exactly how to worship God in the es church. zināju precīzi, kā jāpielūdz Dievs. I just had to watch somebody else. Man vienkārši vajadzēja paskatīties, kā to kāds dara. I just close my eyes and go like this. Es aiztaisīju acis un izdarīju šitā. And people will be impressed. Un cilvēki bija, nu, abrīnoja man. You, you've copied somebody and somebody will, you know, uh, and, and to be honest, I thought that will, you know, give me some, you know, maybe I'll touch God somehow because others are doing it. Jā, man likās, nu, ka tā roka jāpacēja, lai varētu kā kaut kā Dieva aizskat, jo nu, citi tā, tā kā darīja. There's so many things we, we, we copy within church. Ir ļoti daudz lietas, ko mēs kopējam, nu, draudzē. Again, we, we copy uh, church politics. Mēs pat bieži varbūt mē, mēģinam, nu, copy, draudz ievies politiku. I see people building. Draudz politikas. I've seen people come uh, buy or build big buildings. Es redzēju, ka draudz pa ceļu lielas mājas, uh, ēkas. You know, anything, even within Christianity. Pat and, kristietībā. And I think we all have to admit to it. We co copy something. Jā, mēs, mums jāatzīstās tas, ka mēs bieži vien mēģinām kaut ko atdarināt, kaut ko kopēt kādu. And I'm telling you, it's not because you have the wrong desire. Tas nav tāpēc, ka tev ir slikta kaut kāda nepareiza vēlme. And I didn't have the wrong desire. Man nebija, nu, tāda nepareiza uh, vēlmes. Tāds. It wasn't because I, well, maybe there was a little bit of <laughs> but I did want to see Jesus uh, move uh, in our in our in our towns and in our es, bet, nu, es ļoti vēlējos, piemēram, kad Jēzus, lai viņš darbotos mūsu pilsētā, mūsu ciemā. Well, I think that was my, <laughs> that was my desire. Jā. That was my main desire. Tā bija man galvenā vēlme. And of course I had a lot of other desires along with man it. Man bija ļoti daudz cits vēlms, ko es gribēju savā dzīvē. Some selfish ones. Dažs pat bija tāds ļoti egoistisks. I want to turn with you to Philippians uh, 2. Filipiešiem otrajā nodaļā. Vēstuli Filipiešiem otro nodaļu atvers. Jā, Philippians 2. Uh, 2 first 1. If you want to read it all the way to uh, 11. From 1 to 11. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ir kāds milstības mierinājums, Ja kāda gara sadraudzība, tas no pirmā pāna, kāda sirsnība ir līdzcietība, tad piepildiet man prieku turēdamies vienā prātā, loldam vienu mīlestību, dvēselēs vienot ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdam augstāk par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dievu veidā būdams neturēs par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai es vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Amen. But the title above Uh, uh, in my Bible, above uh, chapter 2, is imitating Christ's humility. Uh, nu, tāds, nu, pirms tā, nu, nodaļas man ka tai nodaļā Bībelē tāds uzrakstīts uh, atdarināt Kristus pazemību. You know, some, we do think that we shouldn't, you know, uh, sometimes that if, if God just doesn't move in us, that's, that's it, that we do nothing. tā, kad, uh, uh, if God you know, uh, then we'll just, you know, if God's not moving in me now, then I'll just sit in church and live my life. That's it. Jā, nu vienkārši bieži vien mēs domājam tā, ka nu, ja Dievs tagad kaut ko specifisku manā dzīvē nedara, tad es vienkārši sēdēšu savā draudzē un neko nedarīšu. But I encourage you this morning. Bet es gribu iedrošināt jūs šajā rītā. To copy someone. Kopēt kādu. As Paul says, imitate. Un tur rakstīts, nu vienkārši atdarināt. He is not pointing at anybody else. Viņš ne uz vienu citu nenorāda. And if I learn anything in my life, ja es kaut ko iemācos savā dzīvē, is that I fix my eyes on Jesus. Tas ir tas, ko es iemācies, uzturēt savus acis uz Jēzu. The perfecter of my faith. Tas, kurš ir tas, kurš man ticību padara perfektu. This chapter teaches us something uh, that is very, very important. Šī nodaļa, šīs rakstvieta Filipiešiem tiešām uzrunā māca kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. But it's something that we do not automatically do. Bet tas ir kaut kas, ko mēs automātiski vienmēr nedarīsim. It's not something that my heart desires. Tas ir nav kaut kas tāds, ko, ko man sirds vēlās. It talks about humility. Tas runā par pazemību. It talks about Jesus coming down, uh, God in heaven coming down to earth. Tas runā par to, ka Jēzus, kurš ir Dievs debesīs, nāk, nāk uz zemi. From the best place he could ever be. No vislabākās vietas, kur viņš jebkad varētu būt. To this wicked world. Uz šo pazudušo ļauno pasauli. And it says that he, he humbled himself. Tur rakstīts, ka viņš pazemojās. And Paul is encouraging us to do the same. Pāvils mums iedrošina to pašu darīt. There is no power in pride. Nav spēka, kur ir lepnība. There's no power in arrogance. Tur nav, nav spēka, kur ir augstprātība. The weapons that we fight with are not of this world, brothers Jā, and sisters. Ieroči, kuriem mēs cīnāmies, nav no šīs pasaules. As I have spoken about, the little things we copy. Jā, kā jau teicu, ka kaut kādas lietas, ko mēs mēģinām varbūt atdrināt vai kopēt. The weapons we fight with are not of this Ieroči mēs nevaram kopēt, jo viņi nav no šīs pasaules. If you look in the world now, ja tu skaties uz pasauli šodien, who will tell you to be humble? Kurš tev vispār māca, jebkad, ka tev būtu jābūt pazemīgam? You, humble yourself. Humble Kurš vai yourself. ir kāds, kas pasaulē māca un saka, pazemojies, pazemojies? Nobody will. Neviens to pasaulē nesaka. Those are the weapons of the world. Jo, tas ir, jo tie ir ieroči, ko pasaulē lieto. Their pride and arrogance. Viņi ir augstprātība un lepnība. Iedrošina. Look at me, see me. Paskaties uz mani, ieraug manis, ka redzi mani. The church can be full of that. Un daudz arī var ar to visu sasmelties. Preachers, worship leaders can be full of it. Jā, sludinātāji var kļūt lepni un slavēt, slavēšanas vadītāji var kļūt lepni un augstprātīgi. You who come slip into the back rose not not all within, i'm not talking about <laughs> not of you i'm not talking about you personally <laughs> but you know the way you, you slip into your back row and sometimes you can be full of pride Ziniet, ir kā pat draudzē tu var ienākt kādreiz un tu var būt pilns ar lepnību. Nobody notices me. Neviens mani neierauga. Neviens mani neredz. I'm just saying this because I've been there. Es, es, es to saku tāpēc, ka es esmu tā arī dzīvojis. And it's still niggling away at me. Ļoti bieži tas pat man vienalga vēl kādā brīdī paķer no, tā doma. Nobody sees me. Neviens mani neievēro. I'll just sit back. Es vienkārši palikšu aizmugurē. Well, I tell you one thing. You're a proud person. Bet tad, ja tu tā rīkojies, tad tev ir lepnība. And you will not see the power of God. Un tu neredzēsi savā dzīvē Dievu spēku. You will not see the power of God. Tu neredzēsi Dievu spēku. The power of God doesn't come in pride. Dievu, Dievu spēks nekad nenāk lepnībā. It comes in humility. Tas nāk, kad ir pazemība. You remember the weapons that we fight war with are not of this world. Tāpēc iedrošināšu atgādinu, ka tie ieroči, ar kuriem mēs cīnāmies, nav no šīs pasaules. So he so Paul encourages us to look at Jesus. Pāvils mums iedrošina skatīties un raudzīties uz Jēzu. He says, viņš saka, Look at Jesus. Viņš saka, paskaties uz Jēzu. If you want a powerful walk, look at Jesus. Ja tu gribi dzīvot spēcīgu dzīvi Dievā, skaties he uz Jēzu. He came down from heaven viņš nāca no debesīm on earth. uz zemi. He could have been speaking about himself uh, to everybody. Look, look who I am, look who I am. Viņš varēja vienkārši runāt visiem, paskatieties, kas es esmu, kāds es esmu. But he didn't. Bet viņš to nedarīja. Yeah, at some stage he, st he started to tell the people, you know, some people that he was the son of God. Jā, kādiem tuvākiem cilvēkiem viņš teica, ka viņš ir that he uh, was Dieva the Messiah. Dēls, ka viņš ir Mesija. Somebody told, don't tell anybody else yet. <laughs> Un tad viņš teica, ne, aizliedz to pat aiz, kādam citam to teikt, pēc tam tālāk viņiem. He, he, he came and then He submitted with all the power he had. Un iedomājieties ar visu to spēku, kas Jēzum bija, viņš viņš pakļāvās. With all the love that he had. Ar visu to mīlestību, kas viņam bija. All the healing inside of him. Viss tā dziedināšana, kas bija, ko viņš varēja veikt, kas bija viņā. He submitted himself and he humbled himself. Viņš pa pakļāvās un un pazemojās. As he walked that walk with the cross. Un kad viņš gāja ar krustu. He could have ceļā. He could have gone <laughs> You know what we would do is like but you're much worse than me, and walk on. Jā, mēs, mm, mm, viņš varēja pat arī tādēļ, ka viņš varētu nest to krustu un paskatīties, bet tu esi sliktāks nekā es, tu vēl, You're vēl sliktāks. Liar, tu esi mēlis un turpināt nest to krustu. You're a fornicator and walk on. Tu pārkāp laulību un, stā, un turpināt staigāt. He could have do, done those things. He could viņš have varēja, easily. Viņš varēja tos, tās lietas tā darīt, viņš varēja tā teikt, viņš easily. varēja tādu attieksmi parādīt easily lifted himself above the people. Viņš tajā brīdī varēja vispār parādīt sev kā visspēcīgāko no visiem viņiem, tiem cilvēkiem apkārt. But he was spat upon. Bet viņ, uz viņu spļāva. He was beaten. Viņu sita. He was brought low. Viņš tik pazemots. And he willingly did it. Un viņš ar, ar brīvu prātu, ar, ar savu gribu to tam pakļāvās. He willingly allowed it. Viņš pieļauj to ar, ar, ar brīvu gribu, nepiespiesti. Let me put it this uh, uh, let me just say this. Humility is not all that we see. Pazemība nav tas viss, ko mēs varam ieraudzīt un redzēt. I've tried humility. Es esmu mēģinājis būt pazemīgs. With an angry heart. Bet ar, ar dusmīgu sirdi. I don't know if you've tried it, but I've es tried. Es to esmu mēģinājis, bet es esmu mēģinājis. Well, if they don't clean up, I'll clean up. Ah, oh, Ja viņi netīrs to tēlu, es iešu iztīrīšu. I'll be the most humble. Es būšu tas vispazemīgākais. Humility becomes, has to become something in the heart. Pazemībai jābūt kaut kam, kas ir paliek un ir nāk no sirds. Humility has to become a walk, a daily walk. Pazemībai jābūt kaut kam tādam, kas ir katru dienu, ko mēs, kurā mēs staigājam. You can be as, uh, Ananias and Sapphira, look the most humble. Ananija un Safars, Safīra bija tādi izskatījās vispazemīgākie no visiem. You know, look what we bring into the church. Paskaties, ko mēs no apustuļu darbos, uh, viņi saka, paskaties, ko mēs esam draudzē atnesuši. But the heart was wicked. Bet sirdī bija ļaunums. But I'm talking to your heart this morning. Es gribu uzrunāt jūsu sirdi šodien. As God is speaking to my heart. Kā Dievs runā uz manu sirdi. As I read these chapters. Kas lasu šīs nodaļas. He, the most powerful, viņš, kas bija visspēcīgākais, showed us the walk of victory. Viņš parādīja mums to ceļu uz uzvaru. Because this is what it is. Jo tas tā arī ir. You may copy all the victorious walks tu var, that you see. Tu var nokopēt visus tos uzvarētājus. But if you do not copy the most victorious walk Bet ja tu nenokopē to was, vis, visu, uh, uz, vislielāko uzvarētāju, vislielāko um, kas jebkad vispār dzīvojis. You will never walk in victory. Nekad neiedzīvo, neiedzīvo, nedzīvos uzvarā. When Jesus says, I give you life in full, ja es saku, es diedu jums dzīvības pārpilnību, you will never flavor that. You'll ne never taste of tu var that. to pat arī nepiedzīvot, neizjust. Because God's victory lies in it. I'm learning that everything that the world does is opposite to what God does. Es esmu iemācies to, ka uh, viss, ko pasaule dara, tas ir pilnīgi pretēji Dievam, Dieva likumiem. And God is challenging us Un as a church. mūs izaicina kā draudz. To be like that. Lai mēs būtu tādi. To be like that. Lai mēs būtu tādi, lai mēs būtu pazemīgi. forget where it is. I just, you know, it's uh, this this has been a walk in my life. Tas ir bijis tāds, uh, tas bijis tas, kā es esmu dzīvojis savā dzīvē. Even to up to this point. Pat līdz šai dienai. I found very little victories in many days of my life. Esmu ļoti daudz tādas uzvaras tādā veidā sasniedzis savā dzīvē, ikdienā. I found very many disappointments. Es arī esmu saticies ar vilšanās, And I've always, vilšanos. But I've always desired for God to Bet work in my life. vienmēr vēlējies, lai Dievs strādā manā dzīvē. And the, the more I walk with God, Un jo vairāk es staigāju ar Dievu, the more I see it cannot be me. jo es vairāk saprotu to, ka es to nespēju. To es nevarēšu izdarīt. The more I walk with God, the more I see that I need to surrender. Jo vairāk es tagad Dievu, jo vairāk es redzu to, ka man ir jāatdodās Dievam, jānododās, jā, jāpakļaujās. As I get up in the morning, I need to surrender. Kad es pieceļos no rīta, es vienkārši atdodos, es nododos. There is this constant battle within each and every one of us. Katram I, vienam no mums ir tā cīņa patstāvīga. Each and every one. Katram vienam tā cīņa tāda ir. Of me or Christ. Es vai Kristus. You see, as uh, again, as, uh, can you jump high? I don't know. You, go and jump. Man jāpaliecās. uh, try to reach the roof. <laughs> No, es okay. nevaru aizsniegt. No. Well, just to see who jumps higher, okay? You, okay, one, two, three, go. <laughs> Uh, well, kurš, kurš bija augstāk no mums? <laughs> Paliecās. He might jump a little bit higher than me. Varbūt viņš uzliec augstāks, augstāk par manī. He's taller and viņš ir garāks. He's not carrying as much. Viņš, nu jā, daudz nenes uz Tik daudz kā es. But you know, uh, so uh, we, we, as Christians, what we do is we try to touch God. Kā kristieši mēs ļoti bieži cenšamies aizsniegt Dievu, aizskat. We jump as high as we can. Mēs lecam, cik augstu vien mēs gribam. Nu, mēģinam lekt, cik augstu varam. And, you know, he might jump higher. And, Viņš varbūt uzlec augstāk. And we're impressed with that. So mēs visi tādu, wow, apbrīnojam. So I train hard to jump as high as him. Un tad es arī centīšos un trenēšu sev, lai arī uzlek tik augstu. But the funny thing is we both can't reach that roof. Bet nu tā smieklīgā lieta jau visā, ka mēs neviens nevaram tos tos griezt saistīt. No matter how hard I try. Lai cik es, es centīšos, man, nu, pie tā strādāšu. I will never be able to jump from here. Es nekad nevarēšu uzlikt no šejienes, nu pats no sevis līdz tiem griestiem. And touch that roof. Un aizsniegt to. And some of you you're jumping. Un kāds no jums iespējams arī jūs arī tā kā lecat. You're jumping as high as you can. Tu cenies lekt cik augstu vien vari. And guess what? You're tired. Un varbūt tu esi nogurs. You're tired. Tu esi varbūt nogurs. I've been I've been there, and I, I, I get tired quite a lot. When I feel getting tired and heavy laden, I know that I'm doing something wrong. Jā, kad es, kad es piedzīvoju kādu nogurumu vai kad es mums nospiestu kādām smagām nastām, tad es vienmēr apzinā, apzinos to, kad es kaut ko daru nepareizi. But there is one level that we can all reach. Un, bet ir kāds līmenis, ko mēs visi varam sasniegt. God made it for all of us the same level. Dievs mums ir visiem radījis vienādu līmeni. He says, humble yourself. Pazemojies. Humble yourself. Pazemojies. We, we don't have, we're not, we're not in competition here. Mēs šeit neesam tādā, tāda veida sacīkstē. As I become less, jo, ja, kad es palieku mazāks, Christ becomes greater. Kristus paliek lielāks. He says, humble yourself. Pazemojies, humble Dievs yourself. saka, pazemojies. And in due time I will lift you Un up īstajā laikā es tev paaugstināšu. I will give you wings like eagles. Es tev iedošu tos spāns kā ērglim. I will make you soar in the skies. Es tev ļaušu vienkārši uh, pacelties spānos un lidot pār lietām. You humble that arrogance, that attitude. Pazemini to attieksmi, to, to, to augstprātību. That selfishness. To uh, uh, egoism, patmīlību. Yeah, egoism, <laughs> yeah. you, you, you lay that before the Lord. Tu you nodot, atdod to Dievam. You serve others with love. Kalpot citam ar mīlestību. Bible says you need to come and, and, and you need to acknowledge that the other is better than you. Jā, mums tā kā Dieva vārds mums māca, ka mums vienmēr turēt citu you, augstāk par sevi, nu, ap, Jesus, apzināties to. Jesus came as a servant. Kad Jēzus nāca, viņš nāca kā kalps. He showed us already. Viņš jau mums to visiem parādīs to. He showed us what the walk of power is. Viņš parādīja, kā, kā dzīvot spēkā un uzvarā. It is, it's, a, it's, it's as easy as that. Tas ir tik vienkārši. The level is for all of us the same. Un tas līmenis mums visiem ir vienāds. If you're a young Christian, ja tu esi jauns kristietis, it doesn't take uh, 20 or 30 years to know what God has Nav jāpaiet 30 gadiem, lai, lai uzzinātu, ko Dievs grib. If you, if you will just read this word, ja tu vienkārši lasīsi šo vārdu, And, and you listen what God is actually saying. klausīsies, ko tieši Dievs saka. Sometimes you need to get off the internet and stop listening to preachers. Kādreiz nu, ir pat es iesaku pat izslēgt kādreiz internetu ārā un klausīties citus sludinātājus. Some preachers will always just kind of make us feel better. Jā, ir sludinātāji, kas mums vienmēr tā kā, nu, darīs tā, lai mēs labi jūtamies. I see it as, a, as an aspirin for a headache. Tas ir tā kā tāds aspirīns galvas sāpēm. It just takes, it takes the pain away for a, a moment. Paņem uz brīdi to galvas sāp prom. But tomorrow you'll need it again. Bet rīt atkal to vajag. But with Christ, Bet ar Jēzu, if you say, Lord, I surrender, you know, uh, kad mēs sakam, I surrender all. I, I am like the clay in your hands. kad mēs sakam, es esmu kā tās māls tavās rokās. Mold me and shape me. Uh, veido mani, Dievs. Here I am. Šeit es esmu. Use me. Lieto mani. And then my then the, the small whispers come into your ear. Un tad būs kāds tāds kluss čuks tavās ausīs. and, and sometimes it's it's and I have had to do this myself is, is tas ir tas kā man bijis nācies darīt arī reizēm yeah sometimes it's repentance tā ir tāda grēka nožēla kas ir jādara I've had to do, I've had to repent to people that I thought I was right with anyway man bija jā, pat jā, jālūdz piedošana cilvēkiem kur es uzskatīju ka viņi bija tie kas bija nepareizi ka es biju pareizi viss rīkojies you know I And if you ask me if I was right, I was right. Un ja prasa man, vai, kā man uzdot jautājumu, vai man bija patiesība, es teiku, ka jā, man bija patiesība, man bija taisnība tajā but when situācijā. I asked, but I knew in my heart I had to repent. Bet es, ap, es jūtu savu sirdī, ka man tas ir jānožālo. And I knew if I didn't, eh, eh, if I didn't listen, listen to this small voice and if I didn't humble myself, Jā, un kad ja es nepaklausītāju klusāju balsī, kas saka, teic man to un nepazimotos. I would never step into victory. Es droši vien ne, nepie, nu es ne, ne, nepiedzīvotu uzvaru. Never step into the life that is full. Es nekad neietu tajā dzīvē, kas ir dzīvībā, kas ir pārpilnības dzīvība. I remember the day. Es atceros to dienu. It's like, a, um, um, just uh, <laughs> uh, I want to say sorry. Uh, <laughs> you know, that's how it kind of went. You know, i I'm, I'm, I'm uh, sorry for what happened. And, Jā. Uh, <laughs> you know, it was very, very awkward. Bija tajā dienā, kas gāja to lūgu piedošanu, lūgu bija tā, nu, tā kā ļoti, ļoti, nu, nērti. I, your, your whole body screams, you were right, you were right. Viss tagad manī sauca, tu, tev taču bija taisnība, tev bija taisnība. Tev bija. God's gentle whisper says, just humble yourself. Bet Dieva, tā, uh, Dieva balss, klusā balss saka vienkārši pazemojies. Christ was right all the time. Jēzus bija vienmēr taisnība. All the time. Vienmēr. Yet he died. Bet viņš nomir. And that, that's our walk constantly. Tas ir tas, kā mums jāstaigā katru dienu. To set away And, and it's a dying to self, and that tā ir tāda nomiršana sev. That selfishness, as tā it were. patmīlība, tas egoisms. Constantly putting my selfishness aside. Pastāvīgi visu laiku to likt malā. Visu laiku to likt malā. Jesus says, at the end it says that he became obedient to death. It says he became obedient to death. He Viņš even, Jesus came paklausīgs līdz to death. Līdz pat krusta nāvē. What it pants. says after that. Bet ko, e e. ko kas tiek teicis nākošais pants? E tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis. Therefore God exalted him to the highest place. Tāpēc Dievs viņu ļoti paaugstinājis. Because he came obedient even to death. Viņš bija paklausīgs, tāpēc, ka viņš bija paklausīgs pat līdz nāvē. That's when God exalted him to the highest Tas bija tas, kad Dievs viņu pacēla uz augstāko, līdz augstākam līmenim. We, we don't have to die here physically, okay? Mums šeit nav jāmirst. I'm not talking Ga about fiziski. Es nerunāju death. šeit par fiziski, nav tagad. I'm talking about this old man that always es wants to be first. Es runāju par to veco cilvēku. Tam ir jānomirst. If the church doesn't return to humility, ja draudze neatgriežas pie pazemības, it will not see victory. Tā nekad neredzēs uzvaru. It's as simple as that. Tas ir tik vienkārši. It's a long lesson I've had to learn and Man I'm still learning. daudz gadu pagājuši, kas šo es iemācījies. And that's what I want to leave with you this morning. Tas ir tas, ko es gribēju jums atstāt arī šajā rītā. I hope you can take something of my own uh, experiences. Es ceru, ka jūs varat paņemt no manas pašas dzīves kādas lietas. And as, as you walk this walk, un kad tu staigā šo ticības ceļu, I will promise you one thing. Viena lieta es tev varu apsolīt. You will never see the hand of God forsaking you. Tu nekad neredzēsi, ka Dieva roka tev pameta. Every, to every walk you walk in humility. Katru reizi, kad tu staigā pazemībā, He is there with power. viņš ir tur ar spēku tavā dzīvē. Every word you speak in humility, Katru vārdu, ko tu runā pazemībā, He moves the mountains. viņš, kust, viņš izkustina kalnus. Every time you set yourself aside, Kad, katru reizi, kad tu sev noliec malā, you don't get the glory, un kad tu neiegūst to mm, pagodinājumu kādu, He gets the glory. viņš saņem It is godību about pagodinājumu. God, it's about Christ. Tas viss jau ir par Jēzu, par Dievu our life is about Christ. Mūsu dzīves, lai tam jābūt par Dievu, par Jēzu. There's much power in the name of Jesus. Jā, jo ļoti daudz, ļoti daudz spēka Jēzu Kristu. I've only vārdā. touched I've only touched the service. Es pat es tikai virspusīt aizskārs. We have only touched the service. There's Mēs power in the name of Jesus. Pat bišķiņ tikai aizskāruši, bet only in the name of Jesus. Jēzus vārdā. Tikai Jēzus vārdā. There's no power in my name. Nav spēka manā vārdā. Not single bit. Pat ne, ne, pat ne, ne maz. The deserts have taught me much. <laughs> Tūkstneši ir iemācījuši daudz man. And will teach me a lot yet. <laughs> Tas vēl joprojām man māca. That there's no no power in me. Nav spēka manī. <laughs> Except for Christ Jesus. Bet Jēzu Kristu. Let us just bow our heads for a minute. Nolieksim savas galvas. Lord, we thank you, Father, for giving us your word. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu dod mums savu vārdu. We thank you that you give us Christ Jesus. Mēs pateicamies, ka tu mums esi devis Jēzus Kristu. We thank you that we do not have to walk this walk alone. Mēs pateicamies, ka mums nav jāiet šis ceļš vieniem pašiem. We thank you that you live right inside of us. Paldies tev, ka tu dzīvo mūsos. Father, if we just walked like you walked, Father. Un ka mēs staigā, ka mēs varētu, ka mēs varētu staigāt tā, kā tu staigāji. to put that flesh aside, ka mēs varētu nolikt savu miesu malā. there will be victory. Un kad tad mēs piedzīvosim uzvaru. I pray for a victorious walk in this church, Father. Es lūdzu par šo draudz, ka tā būtu uzvarā staigājuši draudz. I pray for the hearts that have been uh, hearing, Father God, Es and lūdzu par tām sirdīm, kas klausījās šajā rītā. for those who are receiving it at this Tie, time. kas šajā brīdī arī pieņem šo vārdu. I, I pray, Father God, that you will bring life. Es lūdzu, Dievs, ka tu vēstu dzīvību. I pray that you will bring this abundant life, Father God, inside of each and every one of us this morning. Es lūdzu, Dievs, ka tu dod mums to dzīvības pārpilnīt katrā vienā no mums šajā rītā. Father, we need to learn to walk with you. Dievs, mums ir jāiemācās staigāt ar Tev. Father, I learned to just have to hold your hand. Tās es vienkārši, man bija jāiemācās vienkārši turēties pie Tavas so rokas. So you can lead me lai tu man varētu vadīt. Yeah, I pray for this church that you will lead. Es lūdzu šo draudz, ka tu vadītu viņu. That you lead every heart here this morning. Ka tu vadītu katru sirdi šajā rītā. That you will make this an, a, a, a light, this church a light, Father God. Ka tu radītu šo draudz par gaismu. A light of life. Uh, ka dzīvības gaismu šeit būtu and the fullness of your spirit. Un pārpilnību, tavu garu pārpilnību, kas šeit būtu. thank you for all that you've done. Es tev pateicos par visu, ko and tu for dari. all that you are yet to do. Un par visu, ko tu vēl darīsi. In Jesus' name. Jēzus vārdā, lūdzu. Amen. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Good. Vakarēdien, nu, mēs zinām, kas rakstīts, ka saka, jo no tā kungas esmu saņēmis, ko arī jums mācīja Kad tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dod, to dariet man pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīja, šis biķeris jaunā derī manās asinīs. To dariet, cikāt jūs to redzat, man pieminēdam, cikāt jūs no šīs maizes sēdat, no šī biķera dzērāt, paslētā kunga nav. Tikams viņš nāk, tas brīdis, kad Jēzus, nu, mēs pazemību. Kad Jēzus nodibināja to vakarēdienu, tajā vakarā viņš arī kājas mazgāja. Un uh, tas runā par to, ka, nu, Jēzus dzīve ir tik daudz savādāk, ļoti bieži un ļoti daudzos gadījumos, kā mūsu un mūsu tieksmes atbildēt vai atsauties uz situācijas risinājumu nu, risināt kādu situāciju vai reaģēt uz kādu situāciju. Bet tas ceļš tiešām es arī ticu tam, ka tas ceļš uz to pagodinājumu, ceļš uz to vietu, kur Dievs var lietot un pagodināt savu vārdu ar mums, ja mēs pazemojamies. Mēs pazemojamies. Mēs dziedāsim vienkārši kādu dziesmu. Šīs dziesmas laikā es vienkārši aicinu izvērtēt savu sirdi nāc mm. pie, pie, pie, pie vakarēdien, nāc, pieņemsim to. Un, uh, es aicinu vienkārši arī pie viena, ka mēs nākam, vienkārši arī kā lūkšana, Dievs dar man pazemīgi. Dievs dod man žālstību būt pazemīgam. Dievs dod man žālstību atsaukties, atbildēt situācijām ar pazemību. Tēvs, es Tev pateicos par šo maizi, par šo to simbolu, kas tas ir, ka tā ir Tava miesa, tas ir Tavs asins, Dievs, kas tik dodas par mums, Dievs. Un ka mēs, cik kārt mēs to daram, cik, cik kārt mēs ēdam un dzeram, Dievs, no šī biķera, Dievs, tas viss ir mums pieminēt, vajag Tevi, dzīvēs Dievs. Mums vajag pieminēt Tevi. Nevis, un nu, Tu pazemojies līdz krusta nāvēja, Nevis tādā veidā tu tik paaugstināts, Dievs, kā, kā arī tu teici Jāņa evaņģēlijā, Dievs, ka tu teici, ka kā mūs paaugstināt čūska, tāpat tu tiks paaugstināts, pagodināts, pacelts pār visiem. Un nu, ik viens, kas uz tevi skatīsies, ik viens, kas skatījās uz to simbolu, tas tik piedzīvot dziedināšanu, tāpat uz tevi, Dievs, ka mēs varam skatīties un piedzīvot dziedināšanu. Jo tu pār visiem esi paaugstināts, tu, Jēzus, pār visiem pacelts. Es pār visiem, Dievs, un katrs viens, kas skatās un raugās uz tevi, Dievs var iegūt dzīvošanu un dzīvību, Dievs, un dziedināšanu. Ja Dievs, tas ceļš bija Tēvs, ka Tu aizliec sevi, Tu pazemojies. Un arī mums Tu aicini, Dievs, aizliegt sevi, uzņemties savu krustu un sekot Tev. Dievs, es lūdzu, ka mums sirdīs būtu šī vēlme, šī tiekšanās pēc tā, lai tas būtu mūsu dzīvēs, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Svētī Tēvs. Šo laiku, Jēzus Kristus svātās lūdzu. Amen.